buenas noches. Sintonizas Radio Topo el 101.8 de la FM. Estás en Topa Top. tenemos como invitados especiales a los compis de la Gata Bajunto Reggae Festival. Pero no sin antes pasar por un 12 pulgadas que hemos traído de los Mighty Threes Rasta Business. Vamos a poner en nuestra sección de doble 7 pulgadas dos producciones que vienen desde Donosti de Dread Drive eh, Sound System. Y para la sección nacional que tenemos, Fer, para hoy. Pues mira, tenemos un tema de Culap, otro de Riverside y unos cuantos de La Panchita Records. Pues nada, vamos a ir arrancando con el 12 pulgadas que hemos traído, como hemos dicho, Rasta Business de los Mighty Threes. y como hemos dicho antes vamos a hacer la sección de doble 7 pulgadas que hemos traído dos 7 del sello Dread Drive. Dread Drive es un sello que hizo un system que vienen de Donosti. Este primer disco que vamos a poner está cantado por el inglés que reside aquí en Barcelona, Benjamin. La canción se llama Rich Getting Richer. nation rising up against nations will soon be a thing of the past. In this time of globalization, it's the wealthy versus the working class. The more money I got, the more money I make. Making way for the wealthy sake on your back they break because the workers work and the owners stay. You say you're doing me a favor, but you're just a wage saver. But I souls with your criminal gold. Rich, getting richer. slaver, but you're just a wage slaver. But as digital que nos viene desde este Donosti de la mano de Dread Drive, que por cierto no lo he dicho, pero fue creo el primer sound system que sonó en Zaragoza, creo que ya por el 2013, en el Arena Rock. Además, mm, ¿En Zaragoza Capital un yo creo que los vi en un pueblico de por ahí. Sí, pero sin el Sound System, sin el equipo de sonido. Ah, que ya, ya pasó tiempo ya. Ahí te he pillado. <laughs> Vamos a escuchar otra producción de Dread Drive, esta vez con Limbal Thompson a la voz. También ambos temas, por cierto, mezclados por Roberto Sánchez. Limbal Thompson, Trot On. In Zion, you Boy, yo, yo, yo. Zion jamaicano Limbal Thompson sobre el ritmo de Dread Drive. Desde aquí mandar un saludo a Ivonne y Diego, si nos están oyendo. ¿Qué producciones nos has traído nacionales, Fer? Pues para este programa número 24 del 24 de junio, por fin nos coincide. Mira, ¿Eh? eh. <laughs> Pues esto no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Mucho. <laughs> Ya nada, no creo que. <laughs> Solo teníamos, lo dijimos hace un par de semanas, que nos quedaban más que 8 o 10 oportunidades y esta ha sido la buena. Pues nada, en este programa tan con tanta música hecha en la península vamos a poner eh, un tema de un sello que sonó la semana pasada llamado Cool Records el nuevo tema o el tema que aparece en la cara A del disco que presentamos la semana pasada eh, llamado Vampaya Aquila. La semana pasada tiramos del, videoclip del YouTube, esta semana ya tenemos el disquito eh, llamado llamado Yaduken de Ya Smiley versus Lone Finger. Retro Game Series Cool Up Records. Round one. in the place there. Ready, man. I'm gonna tell them, sir, we are real warriors, sin. Alright, my son, watch now. Come rough and tough. Fight. fight. Over silent pattern, we are gonna fight like a man. Strong like a roaring lion in every corner. ready already ferrum. Mash up the wicked man plan, No we know what's a blank. We like a real machine gun. Fire big shots in a competition. Beware, some boy, you're the ragamuffin man. You better either run with me or come with reaction. Make a know I said it was a wrong decision. Long finger up on the mic like This are the Mac in my hand. Flip some lyrics like a rubber big bomb in a karate style like a man called Van Damme. Well, the beast up, I mean, no, I set a ram Yaduken de Ya Smiley Long Finger en el sello de Kulab Records, este ritmo inspirado en el videojuego Street Fighter. Podríamos hacer un programa con ritmos inspirados, ¿eh? En, inspiraciones. <laughs> Eh, en, videojuegos. Eh, bueno, lo que comentábamos de Kulab Records, si queréis eh, podéis pillar el, el disquito ahí en su, en su página web, como comentábamos la, la semana pasada. Si queréis también podéis escuchar el, podcast de la semana pasada y escuchar también más producciones suyas. Mandar un saludo a Lara, que seguro que nos está escuchando. Es el primer programa que no viene. La he dejado ahí con un follón en casa de muebles y corchos y de todo, así que mandarle un fuerte abrazo. Por, a montar muebles. A <laughs> montar muebles. un fuerte abrazo, amor. Y nada, venga, tiramos de otro sello amigo que ya hemos puesto unas cuantas veces aquí en el top a top de Riverside Music, eh, Kata, My Name. about my story, you know? Sister Gata, from Basque Country, you know? It's been a long time. But I start making music. You don't know my name. with this music. escuchábamos, porque no me escuchaba era yo, <laughs> escuchábamos esta cata My Name en el sello de Riverside Music, estamos escuchando eh, el tema en YouTube junto con, el dub de fondo, continuaremos con, otro sello que solemos poner aquí bastante, llamado La Panchita Records, un tema llamado Selecta Wicked, 3 Bass, La Panchita Records. in this your creation. With the man-made religion and the man-made food genetically modified foolishness Don't so in a Babylon. un tema más de la Panchita Records, se nos queda algo de material del sello en el tintero que ya lo pondremos otro día y así pasamos a la entrevista con la gente de la gata. La Panchita Records, Misa One Conscious. Every day is another, another day long. You try to stay cool, you try to stay calm, but every day is another, another day long. Broken systems make the people do wrong. They'll do anything just to protect their own. Try to play with the way they feel. Watch out, cause survival is real. Are you being conscious? Conscious? Are you seeing what's going on? Are you being conscious? conscious that you're feeling what's going wrong. How can you measure the good from the bad when everything around you's corruption and mad? Try to normalize the way we feel. Better watch out for that judgment day. Everyone's got hopes, everyone's got dreams, so why can't we just keep the peace? Everyone's got hopes, everyone's got dreams, so why can't we just keep the have a right to do right. We have a right to think twice. We have a right to provide, promote, and preserve our lives. We have a right to do right. We have a right to think twice. We have a right to survive promote and preserve long life. All the riches of the world cannot compare to Mother Earth. You better check yourself and recognize her worth. Be careful what you do, your actions influence me too. You better think before you do. Alright to do right, alright to think twice, alright to survive, promote long life. Alright to do right, alright to think twice. Just ask yourself, are you being conscious? conscious? Are you seeing what's going on? Are you being conscious? Conscious? Are you feeling what's going wrong? Are you being conscious? Conscious? Are you seeing what's going on? Are you being conscious? Conscious? Are you feeling what's going Bueno, y como os íbamos diciendo antes, eh, eh, ya están aquí nuestros invitados de esta noche, que son Jorge y Dani de La Gata Junto Festival. Muchas gracias por venir, buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal se oye por ahí? ¿Bien? Sí, <laughs> Se, oye, bien y aquí agústico con vosotros. Muy bien. Que eso, gracias por venir y nada, vamos a comenzar un poquito la entrevista hablando del Festi, que eso ya 18 años ¿no? de festival ya mayoría de edad. Sí, ya, pues eso, ya empezamos en 2004, pues 18 ediciones. Este año nos hemos hecho mayores. <laughs> vale. Que una pregunta, ¿cómo, empezasteis? ¿Quiénes erais ahí en el 2004, ahí en, La Gata, en el pueblo? Pues eh, por aquel entonces, eh, nada, esto surgió del, del grupo de, amigos del pueblo, los que formábamos la peña, poco cansados también de, de las fiestas con las típicas orquestas, pues, se nos ocurrió la, la brillante idea de, <laughs> traer a, de llevar al, grupo que nos gustaba a la mayoría, que era, que ya está. Y bueno, aquello fue derivando en, pues, en, lo, que, lo que fuimos un festival. Jo, pues derivó bien, ¿eh? <laughs> sí, fue, fue creciendo un poquito, poquito a poco. Sí, además al principio el, el concepto del festival era era en un festival con un concierto en un pabellón, ¿no? Y sin acampada, o al principio sí que hacíais acampada y luego sí que fue la cosa avanzando ya con carpa y todo. O sea, la primera idea era hacer el, concierto, o sea, lo primero fue poder contactar con el grupo y que se pudiese, pues con el ayuntamiento y con con todos los agentes, conseguir que el grupo pudiese tocar en la gata y una vez ahí, pues bueno, el conseguir que pudiese venir gente al pueblo nosotros nosotros lo que nos gustaría es que tuviésemos que ir a, a un sitio a ver un concierto que tuviese acampado. Entonces, el siguiente paso fue conseguir que la gente no tuviese que desplazarse, que ponen facilidades, incluso eh, medio de transporte pudimos autobuses. Entonces, bueno. Mm. De hecho, iban autobuses, creo, ¿no? O sea, autobuses desde Zaragoza hasta La Gata. Sí, un poco lo que, lo que comenta Dani, pues fue eso. Una vez con los ya está, pues ya la cosa, e-, ese año ya fue un poco creciendo la idea, ¿no? Pues ya se sumaron We and Them, Luego, hmm. hostia, pues con la tribu tal, pues también luego pincharon, hostia, hay algo para que se quede la gente a hmm. dormir y tal, había ahí la zona de acampada, hablar con los autobuses, con la empresa y tal, de que hacía el servicio. Sí, porque en un principio el festival lo, montasteis pensando más en que viniera gente de fuera o en un festival para que la gente de la comarca viera grupos eh, en el pueblo, ¿no? Para nosotros, yo creo, ¿no? Un sí, poco la... Sí, sí, <laughs> sí nosotros, amigos... Sí. o sea, queremos hacer una fiesta, digamos, de... Pues eso, que con los ya está, con tal, y que era lo que nos gustaba y tampoco pensamos más allá. Pues sí, sí. Además, hemos, eh, me he estado echando un ojo a lo largo de, todos, estos años, eh, todos los artistas que han pasado por la gata y desde la cantera maña de Ya está Andem, Irregular Roots, La Tribu, Escabeche, El pi No Vinil, Julián, Rudevagon, Rebel Spell, Rapsus Clape, a artistas internacionales como Urroy, Chesidek, Mad Professor, Manu Digital, Inner Circle, Mellow Mood la lista, la lista es tocha, daría, daría para hacer un, un recopilatorio, ahí os dejo la idea. ¿eh? <laughs> Sí, la verdad que, se ve un poco el, historial de los grupos que han venido y pues bueno, cuesta, cuesta un poco ¿no? <laughs> ser conscientes de, todo lo que ha podido venir. Sí que en el festival pues siempre ha sido un poco la idea apoyar reggae estatal y reggae local, que hay pues lo que dices tú, eh, han estado pues a nivel local creemos todos los grupos o artistas, o al menos mm. eso siempre hemos intentado a nivel estatal es que es lo mismo, pues eh, nos ponemos a mirar pues ese pues, típico Morodo, hmm. Fireboy, Green Valley, eh, Hermano L, Lonark, Emeterias, es que pues, también hemos visto Little Pepe, es que hemos tenido de, y luego a nivel internacional, pues la verdad que, que muy bien y muy diverso también, ¿no? Diferentes estilos, siempre también intentando darle un poco de, variedad. Sí, sí, la verdad que, muy bien. Y luego, eh, una pregunta, ¿habéis notado algún cambio desde el 2004? tanto en el público como en los grupos o más o menos porque ya 18 años da, para mucho, ¿no? O sea, la gente cambia las ganas de, salir o de consumir música o este tipo de eventos. Bueno, sí, ¿no? Ah, bueno, eh, es que yo creo que también en los primeros años, eh, quizá también porque lo movíamos en nuestros círculos, a lo mejor venía un público más de, buscar el ambiente, de pasarlo bien. Hmm. Eh, el reggae podía ser el, camino, pero no venían en concreto a ver eh, pues el, estilo de música. Igual con los años sí que el público puede ser un poco más, eh, poco especialista, por decirlo sí, más, concreto. A la, música, vengo por el cartel porque me gusta este grupo. Sí, y luego, bueno, los grupos hay grupos pues que han estado viniendo, pues igual, pues por ejemplo, podemos hablar de los Yasta que estuvieron el primer año, o Rapsus que estuvo el segundo y lo tuvimos el año pasado, ¿no? ya son, ya son muchos años contando con ellos, por ejemplo. Y bueno, pues la evolución natural que tiene un artista y luego, pues bueno, respecto a la evolución del reggae, pues bueno, es una música tan rica, ¿no? Con tantos estilos y tan diversa que bueno pues también un poco pues habrá años que habrá sido más habrá, habrá enfocado más hacia un estilo más hacia otro pero pero bueno y más o menos yo creo que también un poco... Sobre todo intentando eso, de centrarnos en el reggae, pero no perder, no, en un aspecto, sino darle toda la diversidad mm. que tiene, que, que, al final es riqueza musical. Mm. Pues nada, ya que estábamos hablando de, de Yasta y de Rapsus Clay, pues hemos pensado en poner esta canción de, vamos, que todo el que haya ido al festival y haya visto algún concierto de Yasta con Rapsus, pues yo creo que le sonará un momento muy bonito todos los años en La Gata, que es cuando tocamos, cuando tocamos una canción que se llama Niños del Gueto. y lo puede dejaros tirar, pero no puede callar nuestra voz. Y aún. nuestro gran amigo Rap Clay, el niño de la selva. Buenas noches, la gata. Y hasta regueban 15 años después, que lo que es mío. ¿Cómo estamos, cabrones? Ellos deben estar felices con sus juegos. Digo, niños. Niños del gato Y a las casas como forma de pica, sin comida y con derecho ni derecho a alguien. Parten del despecho burocrático al simpático barrote de la cárcel. Niños del gueto guayo. Labrar vuestro futuro para conseguir sueños de hoy. Y Dios me ayude a cantar mi canción para los niños de la calle. Atención, tripulación de Babilonia, nueva versión de la historia interminable eso es que con ya. Son los que aprenden con filosofía rasta de los compadres de mi casta. Que no le falta un niño de comer, pues en tierra hay suficiente para poder abastecer, a los niños de la calle. Queda mucho que aprender, pues al fin y al cabo son nuestro futuro. que han sufrido, los que han los barrios. Esto era Niños del Gueto en directo en La Gata, que, creo que antes he dicho que era un CD y aquí hablando con los compis no es un CD, es un DVD en directo, ¿no? Que se, sacó, de, ya está era solo ya está, ¿no? Eso es, sí, sí. bueno, lo sacamos ahí conjunto con ellos porque nos propusieron la idea y tal y lo vimos, lo vimos guay, vamos. Y hmm. sí, eso ahí. Bueno, está colgado en, en internet, en YouTube y tal. Hmm. y bueno, es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es una gozadica verlo y, y siempre viene bien recordarlo un poco y ponértelo alguna vez. Claro, de hecho, eh, ahora mientras estaba sonando la canción estábamos hablando ¿no? de la evolución del festival, de pasar del pabellón luego a una carpa fuera de lo que fue el camping y luego el festival se tuvo que reinventar, ¿no? ya que no podía seguir en el pueblo y, fui, y el festival se instaló en Zaragoza. ¿no? Sí, es un poco, bueno, cuando hablamos también un poco entre nosotros, ¿no? Que es lo que nos ha tocado, como bien dice, reinventarnos, mm. porque nunca ha sido con ninguna, decir, nunca hemos tenido la intención ni el decir, bueno, hacia dónde vamos o pues un poco lo que nos iba marcando las, las diferentes situaciones, ¿no? Y por eso, pues bueno, pues eh, empezar en el pueblo, en el pabellón, luego mm. pues ver que se quedaba pequeño, pues encontrar la opción ¿no? de poder salir fuera y en la gata. Cuando, pues bueno, eh, pasa el año que no podemos continuar en el pueblo, pues también ahí sí que... Es verdad que tuvimos un proceso de reflexión de qué hacemos, paramos, no, tiene sentido o no, y bueno, pues hay la opción de Zaragoza en el camping, pues continuar, luego ahí, pues volver a reinventarnos en el formato ciclo, pues bueno, ahora con toda mm. esta situación y luego, pues bueno, también llegar a situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Como pues el año pasado poder organizar un concierto en la Mozart de con Rapsus, Sin Espardo, los brothers ahí que era decir, hostia, mm. un concierto de la Mozart y eso es o programar una noche en Pirineo Sur que tampoco tampoco nos hubiéramos imaginado. Eso con Inner Circle, ¿no? Green Valley y eh, Lee Perry, Cirwall y, Green ah. Valley y vamos, eh, pues bueno, un poco la filosofía ¿no? que tenemos un poco desde la asociación, pues bueno, si, sale alguna propuesta podemos seguir un poquillo con esto, ¿no? Pues, pero vamos, no, pues es lo mismo que hablábamos ahora. ¿Qué, qué pasará el mm. año que viene? ¿Qué, haremos? No, lo sabemos ya un poco. Ahora, es incierto. Y bueno, yo sí que os quería preguntar un poco. Eh, en el año 2010 se instaló Rototom. Vosotros ya llevabais seis, llevabais seis años de festival que bueno, pues en una localidad en La Gata, en Zaragoza, cómo afectó que un macro festival que viene de Italia se instale en España. ¿Esto fue positivo porque la escena creció, la gente aprendió o ha repercutido en que la gente ha tenido que escoger eh, a la hora de, oye, pues tengo que ir a este festival, al otro, pues a este no voy porque no da la guita <laughs> para tanto. sí. <laughs> a nivel de. yo creo, para el público, pues bueno, un festival como Rototom, que en una semana puedes ver todos los artistas que van y, hmm. entre comillas, vivir un poco la experiencia de Rototom, pues bueno, eh, pues, positivo, ¿no? Pues es algo, digamos, es algo único. A nivel de la escena, nos genera muchas dudas. Así que hablando, pues bueno, con. Hmm. con festivales parecidos a nosotros, pues festivales pequeños o pequeños medianos, organizados por asociaciones culturales y tal, está claro que supone un punto de inflexión para estos festivales nos incluimos negativo, ¿no? Pues porque la gente al final elige y tú, y tú también puedes estar trabajando, bueno, hablamos en nuestro caso, pero bueno, lo que comentamos que hay otros festivales, ¿no? Pues estar trabajando pues en un cartel, pues saber qué artista internacional se puede, estatal y local, pues bueno, completas ahí pero claro, luego es que en Rototón tienes todo, ¿no? Pues un poco. Tienes todo compacto en una semana. Eso es lo que, <laughs> decimos un poco entre nosotros. La diferencia un poco, pues. pues o, sea, la diferencia no el símil entre el, pequeño comercio o la gran superficie, ¿no? Pues digamos aquí el Rototón hace un poco esa labor. A nivel de público, pues eso, es, positivo que. Es, o sea, es positivo o es una opción para el público muy interesante. A nivel del resto de festivales como nosotros, pues no tan positivo. A nivel de grupos estatales, locales, pues bueno, tampoco tienen una gran representación, con lo cual ahí también mm. podríamos ¿no? valorar así. Y luego que ya no es Rototón, sino que ahora cualquier macro festival o festival grande, pues ya programa reggae, ¿no? Entonces... Sí, además eh, coincidió un poco con una proliferación de festivales, porque antes no había tanto festival. Cuando vosotros empezasteis creo que no había tanto, pero es que mm. ahora la verdad que hay una saturación de festivales de música, los carteles ya son de los macrofestivales a los que creo que ahora te pensabas referir, que tienen escenarios de diferentes estilos, que tienes de todo y de todos los estilos y, encima lo bueno que, que, creo que hace mucho daño a los festivales pequeños y tal es que de un grupo de colegas que no todos escuchan eh, los mismos estilos pues pueden acudir a este a estos eventos que mm. pues como hay de todo, pues podemos ir a todo, ¿no? Entonces, sí que eso. Exacto. Eh, ahora, bueno, sí que antes em, lo que había era mucho festival pequeño. Y por ejemplo, en reggae, mm. pues eso, en Cataluña había infinidad de festivales. Eh, pues eso, el, Finos, el. En luego estaba también el Rudecat, que comentabas, mm. el Luzona Reggae, Regus, que. Mm. Pues, el Nova, el Lego. Eh. exacto. Y claro, de esos festivales bueno, quedan, quedan pocos, yo creo que mm. incluso igual nosotros somos el más, el más veterano, ¿no? De un poco de, de la escena y, yo creo que esto también ha influido, ¿no? Pues que pues aparecen los macrofestivales que programan, lo decimos, programan reggae o, o te aparece, pues eso, Damian Marley de repente en un macro festival en Barcelona que no es reggae, pero claro, está claro en que. Cruilla, ¿no? Exacto, cosas así. Que llama al público, en primavera sea un programa reggae también, entonces, pues bueno, al final hmm. genera, pues es una situación que, pues a la gente no nos da para ir a todos los festivales. Entonces, cuando tienes que elegir, hmm. pues bueno, ahí está un poco, ¿no? Y más macro festivales hay, festivales pequeños. Eh, menos. Pues esto, <laughs> esto yo, en mi, humilde opinión es que deberíamos de intentar, no, que desaparezcan los grandes, pero apoyar más los pequeños que en realidad han sido los que siempre han promovido y luego están a, a pie del cañón a nivel local promoviendo conciertos como vuestro caso que también pues trabajando aquí en Zaragoza haciendo una programación más o menos estable de una serie de eventos al año pues es que eso es imprescindible. Aquí no viene Rototom a hacer un <laughs> concierto a, Zaragoza, claro. Sí, pues un poco, bueno, pues tomando un poco ¿no? la referencia de, mm. del último ciclo que hicimos, ¿no? Pues eh, tienes un día Cavaca Pyramid, que para nosotros un, vamos, un bolazo, ¿no? En, claro. pues en la Sala López, un Bitty McLean, que es mm. un pedazo de voz y directo. Pues lo habéis traído dos veces, además. Una vez en el festi y en, las armas. En las armas y mm. luego, bueno, en el festi, pues bueno, el, año que a veces decimos, ¿no? Del cartel gordo con, Mr. Vegas, Burro Banton, Pepper Potts, ya está, ese año fue, buen año. Pues locura. Hablando de Mr. Vegas, habíamos preparado a raíz de ese show que yo lo pude ver y la verdad que fue, fue un bolazo, pues hemos traído ese tema de Mr. Vegas, Heads High. Na na na na na na na na na na na na with the nao Na na na na na na na na na na na na na Kila mwiti kila mwiti kila mwiti heads high with the no Just make a boy know you're not blow Heads high with the no No boy ain't got no secret for your wow wow Heads high with the no Just make a boy know you're not blow Heads high with the no Tell them say Vegas say so. Me why you skin your teeth and make me see it. If you're sure from your bones say you never tweet. You wanna freak, one man you keep, and him never get complaints say you deep. You make your bow, you no answer to yo. Wanna one man assembly a chow chow. Knit up your bro, make a guy know. Say him be moving blow, oh, and sing again heads high. Kill them with the know. Just make a boy know you're not blow. I know you wanna puppy shower, wow, oh, heads high, kill them with you know. Just make a boy know you're not blow. Tell them Vegas says so. Me want hear you scream if your mouth clean. No man never rub your hint with no ice cream. You no smell green like Charlene. You will appreciate you have a healthy hygiene. So I'm assuming while you keep blooming like a pretty little lily in the morning. You're not crawling, pressure them darling. When you're rising, them keep falling. So sing again, heads side, kill them with you know. Just make a boy know you're not blow with the no. No boy can't take a you fit papi show wow. It's I kill them with the no. Just make a boy know you're not blow. It's I kill them with the no. Them not no secret for you. I sing again. It's I kill them with the no. Just make a boy know you're not blow. It's I kill them with the now. No boy can't take a you fit papi show wow. beg said so. Me why you scream, rock out, wind up your body. And in the air, car you wanna ray ray. One chip alone can duck pan a babe. And a boy Mike, you no DJ. I sing again, heads high, kill them with the know. Just make a punk, no you're not blow. Heads high, kill them with the know. Now boy can't take a your pipa fish over. Heads high, kill them with the know. Just make a punk, no Tell them Vegas say so. Me why you skin your teeth and make me see it. If you're sure from your bond, say you never do it. You wanna freak, a one man you keep, and him never yet complain. Say you deep. You make your bow, you no answer to yo. And a one man a sample your chow chow. Knit up your eyebrow, make a boy know. Say him be moving blow, whoa whoa whoa. It's high, kill them with the know. Just make a boy know you. Em Esto que sonaba era Mr. Vegas. Estábamos recordando el bolo que dio, eh, bueno, el primer año, porque ha pasado un par de veces ya por la gata. Que bueno, eh, por preguntaros un poquito, eh, proyectos futuros y cómo se plantea un poco el festi después de la era COVID, de la pandemia esta <laughs> que nos ha tocado vivir. Bueno, yo creo que lo planteamos como <laughs> todos los años, ¿no? Que a estas alturas no sabemos qué, vamos a hacer. Hmm. ¿Que algo haremos? Pues más o menos es algo que tenemos seguro, pero el que, cómo, pues bueno, eh, un poco del tiempo dirá las, circunstancias, ¿no? Pues si nos toca volver a reinventarnos, <laughs> reinventaremos y si no, pues bueno, seguir con el formato como estoy hasta ahora también, o bueno, al final es un poco valorar dentro de la asociación y mirar a ver qué opciones tenemos. Claro. Y no sé, por preguntaros un poquito, algún momento o algo que recordéis con especial cariño de, joder, 18 ediciones <laughs> darán, darán para mucho, ¿no? ¿Alguna anécdota con algún artista de los que haya pasado? Bueno, sí que tuvimos la, bueno, con Mr. Vegas, ¿no? El, año de, la gata que se tuvo que retrasar bastante la, la ah. actuación porque vino el, vino el, venían con el teclado con, con enchufe americano no, sabíamos, o sea, no sabíamos, no habían comunicado que hacía falta adaptador, se lo dejaron en el hotel, eh, mm. el hotel lo tenían en la muela, entonces fue un poco todo locura, hubo que buscar ahí un, electricista del pueblo de al lado a las 2 de la mañana, bueno, fue todo un ah, poco... Lo levantasteis al hombre de la, fue, sí, sí, fue todo un poco locura, <laughs> tenía que cortar el cable del teclado, el, el, otro no quería El teclas no quería, ah, pues. entonces ya hubo un momento que fue, mira, cortamos, es que si no, no... Y bueno... <laughs> Eh, fue un momento de, nervios, pero, pero bueno, ahora, nos echamos unas risas con, todo lo que pasó, con todo lo que pasó ahí porque fue bastante variopinto. <laughs> Joder. Bueno, y al, final le tuvo que meter el enchufe, o sea, le cortó el cable o... Eso es, eso es. Y, bueno, bueno, luego lo que hablábamos, que eh, eso, esto fue un sábado, el martes actuaban en Barcelona, que fuimos mm. también a, verlos a, Barcelona, y ahí estaba, pues bueno, le, le sirvió el apaño. Sí. <laughs> Bueno, pues mira, oye, el electricista del pueblo al lado lo hizo. Eso es. Lo hizo bien. Pues nada, vamos a despedirnos con un tema de Vitti McLean, Walk Away from Love, que es, un temón. Daros las gracias por venir. espero que la próxima vez que vengáis ya sea para presentar eh, otro concierto o, otro festival, que sea, que sea lo más pronto posible. Eso y nada, a los oyentes nos oímos el jueves que viene de 9 a 10 aquí en Radio Topol el 101.8 de la FM. Y gracias, Dani, gracias, Jorge, por venir. <laughs> Pues bueno, bueno, a, vosotros y, que vaya todo muy bien. Venga, pues nos vamos con Bitty McLean. Chao. clap thank you